barusha barushe nguhere barushe nguhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi udushimwe ku batora ibibazo ntiwararaye nuko rero reka tugushimire kubandanya gutega abiri radiyo isanganiro tukuramutse tuguhe n'ikaze mu kiganiro barushe nguhere ni ikiganiro ukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango barushe nguhere uyu munsi rukemesheje ku musozi wa mutambara ni muri komine n'intara ya rumonge barushe nguhere ihagarariwe muhinga bw'ibyuma na serafina Kizimana, afatikanije na francois kimana bamuzi ku izina rya Musauza. barushe nguhere uyu munsi radiyo isanganiro ikaba yitunganije ifatikanije n'umuryango utabara imbabare hano mu burundi croix rouge ni mu mugambi wo kwigisha abenegihugu ibijyanye n'irunduka rijyanye n'amagara meza ni umugambi w'uwuhe irondoka rijyanye n'amagara meza no kwikingira umugera wa sida na cyane cyane ukutandukizanya hagati y'umubyeyi n'umwana barushe ngo nk'uko bisanzwe iremeshejwe n'umujyanama yasizwe amavuta asigwa izuba riva bene umurango bakoranye abagabo babona ishengero ribona barene habyarimana mpera kayamba abanyamutambara biwaha banyamutambara murakomeye murakomeye sangwe barushe nguhere urakoze cyane jewe nitwa Ernest Pablo Bagiwabo umudiakoni mm. yesegewe amavuta n'ishengero rya barushe nguhere bene umurango bakoranye atanu agahigihigi karoyemwo atani igitsure banyamutambara b'iwacu yambu yambu murakomeye urabona mujenama abantu byo ngaho iwacu bama bashwashwanutse neza cyane nicyo gituma tugize <laughs> abari ibintu by'amavuta imbere y'uko mpa akanya uwaserukiye umuryango utabara imbabare kuruwa ruje muri kano kanya muri iki kiganiro muje mm. nama banzu bampera amateka agenga kino kiganiro cyane urakoze cyane mudiyakoni w'ishengero ry'abarushenguhere banyamutambara nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu barushenguhere ni ikiganiro tuza kubabaza ibibazo mukaduha inyishu yabivuze umudiyakoni nivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza hanyuma rero umviriza mbe nabacira agace uriya mushinga nawe ujya muganga niyaza kuvuga ngaha ndabasabye ibintu azaravuga mu vyumviriza kuko ibibazo byose byose tuza kubaza n'ibyo azoba yavuze muraza kumbera icyabona hanyuma kandi ibibazo byose biroroshye biroroshye na cyane cyane kuri mwebwe babyeyi ni ibibazo byoroshye ni ibibazo twama turavuga ngaha iki kiganiro ni mu nzira yo kwigishanya hanyuma rero kubera ishengero ryacu rimeze neza cyane twebwe nta by'icumi tubasaba nitwe tubibaha eh, ahari rino shengero ryacu ritandukaniye n'ayandi nitwe tubaha tubashikanira ubushimwe ngibujya hajya hariho amadobo hariho ibitenge hariho n'ibido hariho n'iradiyo amasabune sinirwa ndayavuga kuko uronse kandi gashimwe gaherekezwa n'isabune eh, uronse igitenge ni yo gukabisa uronse ibido ni isabune eh, indobo indobo hanyuma rero kugira ngo uronke iradiyo ni ukuba waronsa kandi gashimwe mugabe biraza gushika birashobora gushika ababishyuye ibibazo vya mbere baronse ubushimwe ikibazo c'iradiyo bananigwe nibananigwa turabaza muri mwebwe sivyo hanyuma turaza turahamagara umugwi w'abantu bane batanu batandatu biza kuvana hanyuma abantu ndabasavye ntimwirwe muraniganira imbere ihagarare ngaho nyuma utekereze uduze ikintu ushobora kukubona hanyuma ndaguhamagare wishure ikibazo nje ndaguha agashimwe uce wigira hajya wirinde wirindire iki iradiyo inkware zisezerana ngo inkware zisezerana mudiyakoni ndagushubije ijambo reka rero ijambo turihe uwaserukiye uno muryango utabara imbabare mu burundi ari kuwa ruje wafatikanije na radiyo isanganiro mu kuremesha kino kiganiro hano ime aducire ku mayange ibijyanye n'umugambi w'irondoka rijyanye n'amagara meza namwe byo kurwanya umugero wa sida cyane cyane kutambukizanya hagati ya mawe n'umwana murakoze mumpera akanya kugira ngo dutangure ibibazo biroroshye wumviriza banyamutambara mwaramutse mwaramutse tugire ubuntu nk'uko aba bamenyesha amakuru bamaze kubibabwira ndi ngaho nanje nifatikanije nabo kugira ngo tuyage na mwebwe ibyerekeye amagara meza ajanye n'irondoka be no kurwanya ikiza cya sida cyane cyane mu bubakanye aha ndabona abantu batari bake ugwaruka abubatse n'abana aha rero ikiza cya sida ntikikiraseseshwa rumuri twese turazi yuko ikiza cya sida kiriho umugore afise imbanyi baramukurikiranye kwa muganga arabyara umwana akomeye neza naho we aba afise umugera umugore afise umugera baramukurikiranye kwa muganga neza akanywa imiti neza muri icyo gihe umwana aravuka akomeye ni nacyo gituma rero ndababwira nti umuntu yogenda rero kwa muganga bakamukurikirana kugira ngo uwo mugore ntiyanduze wa mwana kuko ashobora kutamwanduriza mu nda akamwanduza ariko aramubyara cyangwa akamwanduza ariko aramwonsa ubu rero nagomba tuje ku gice eh, ikindi kigira kabiri cerekeye irondoka rijyanye n'amagara meza hanyuma havuzwe uwo mugambi twumva byose bishobora gukoreshwa mu ntumbero yo gufasha ingo abakenyezi abigeme bashobore kurondokera ku gihe bifuje umugambi wo kurondoka ku rugero woba uri n'akamaro akahe utumaro ni twinshi urafasha umuntu wese cyane cyane abubakanye kumvikana umwanya bifuza kurongera ko ikibondo niko kamaro ka mbere abana bifuza uko bangana aha nabonye utwana twinshi ca nibaza mbega basha abanyamutambara burya bararondoka ku rugero abana bifuza uko bangana uko niko byagenze canke barabyara bakiyongera bakiyongera bakiyongera bakiyongera akamaro ka gatatu igihe bifuza guhagarika imbyaro mbega mwe murifuza guhagarika imvyaro mukavuga muti abana twabyaye barakwiye eh urambariza Pablo ngo si benshi aha ngo hariho ufise karenzo cumi n'umwe aho akandi kamaro ni igihe bifuza guhagarika imbyaro ikiringo coca hagati y'imbyaro kugira bakurikize uwo mugambi ufasha kandi mu gutorera inyinshi ibibazo byose bijanye n'ubutunzi imibano eka mbere n'amagara y'abantu muri rusange gukingira amagara y'umubyeyi n'ikibondo no gukingira ineza y'umuryango mu buryo bwo gutandukanya imbyaro twamenya ko hari uburyo bwinshi bwo kubyara ku rugero murabwumviriza namwe nimwagera gutandukanya imbyaro muze mu bufatire ko hariho uburyo bwa mbere ni ukwisuzuma kwisuzuma ni ukuvuga iki uriraba wenyine ukaraba ibihe by'iwawe ukavuga uti uno munsi turabonana n'umugabo cyangwa muri ino minsi ntituzobonana kuko nitwabonana nzoca nsama hanyuma hakaba no guharura wowe uriharurira ukaraba igihe waviriye mu butinyanka iminsi izohera kugira ngo uje muri cya gihe ushobora gusama hariho nuko umwana igihe gikwiye n'imiburi buri imyaka ibiri kuko hariho abagore badasama bakiri ko baronsa abana hariho n'ibinini bamira hakaba n'ibinini bacisha mu bihimba by'irondoka by'umukenyezi hakaba n'akagegene bashyira ngaha mu kuboko hakaba n'akanyuzi bashyira mu gihimba cy'irondoka cy'umukenyezi hakaba urushinge hakaba n'agafuko k'abagabo cyangwa k'abagore igihe muri ko murarangura amabanga mpuzabitsina n'umugabo wawe mugakoresha agapfuko cyangwa gufunga burundu uturingoti tuja mu gitereko cy'umukenyezi tanke gufunga burundu turingoti tujane intanga z'umugabo ubu birakogwa cyane muhava mumbaza muti none we ko wabitubwiye ukabitwigisha uburyo bubereye n’ubuhe. ubuhe nobabwira yuko umuntu wese ahitamwo uburyo yifuza urabye kahise kiwe nuko amagara yiwe yifashe kuko hari aho ukoresha iyi metode cyangwa ugakoresha iriya ugasanga ntibijyanye ariko cyane cyane abajejwe amagara y'abantu baca babafasha guhitamo uburyo bubereye rero nagomba ngeze ngaha bavuga ngo ikibwirwa n'icumva icyerekwa nikigira gute nikibona tugira ubuntu iminsi yose naho yose tugira ubuntu tumuha amashyi eh, eh. ayo mashyi ngena ni ukubera ari imvura tumuha amashyi yo kumutambara murakoze cyane murakoze cyane namye nababwira kuva kare nimumwumvirize neza inyishu z'ibibazo byose mfise ngaha ahejeje kubivuga ahejeje kubivuga shengero ry'imana yabibabwiye ku bantu babyumvise muri yakoni yego abantu bane ba mbere ingo ingo wowe mugabo ingo ingo ngaha hari abakenyezi batatu bamwe twamanye ngaha hagarara ha ingo ngaha ingo ingo mabo kwede aha cyo nzanira uwundi mugabo uwundi mugabo umwe yego ingo sawa bidondore bahatangura abagabo bahatangura yatonda bagabanya amabagore inyuma nitwa masumbuko atanazi mhm woko mu ku mutumba wa mutambara aha ukurikira nitwa bizi ndavyira ni dance nkamamba mu rumonge muri quartier birimba urakoze cyane ukurikira ntitwakwizera imana adija adija urakoze cyane nitwa ndayishimiye donavine nkabambaga ngaha ku mutambara muri mujimuhema donavine urakoze cyane barushe guhere turi ku mutumba wa mutambara ni muri komine rumonge mu ntara ya rumonge barushe guhere radiyo isanganiro ifatikanije n'umuryango utabara imbabare kuruwa ruje abasigaye nyuma muranuma nibariza ba a mm. hey, eh, hajya biri ku mana mutani biri kuzinduka nibiri kuzinduka biri ku mana yego eh, haleluya ndundundu diluli awa wundi ati baba hebi ikibazo ikibazo umukenyezi agendana umugera wa sida arashobora kwibaruka umwana akomeye subiramo ikibazo umukenyezi agendana umugera wa sida arashobora kwibaruka umwana akomeye aha wa ishura Eh, umukenyezi agenda n'umugera wa sida arashobora kugenda eh, kubyara umwana akomeye ego ukurikira umukenyezi agenda n'umugera wa sida arashobora kubyara umwana akomeye mu gihe agiye kwa muganga muganga akamukurikirana agafata impanuro zo kwa muganga akabikurikiza uko muganga amubariye ukurikira umukenyezi agendana umugera wa sida ashobora kubyara umwana akomeye kubera bagiye kwa muganga akamukingira umwana agifite ukwezi kumwe atarabonekana ukurikira umukenyezi agendana umugera wa sida arashobora kwibaruka umwana akomeye iyo yakurikije impanuro zo kwa muganga ubwa mbere aratangura ah, ah, ah, urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane shengero ry'imana bakiriso batagatifu banyamutambara b'iwacu hari ibibazo byoroshye kwishura atansigura wirwa uratanga none bakubajije ati ubugari n'imikeke birarika wose ubura kuvuga ngo ubugari ku ndagara ni sawa none uri gura <laughs> Haleluya we. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Inyishu yitwa ego. ego. uwakubisemo gusa ego n'uwadusiguriye akadushira ko kwa muganga akadushira mugabe yo yivugira ati ego n'abadusiguriye ntango nta kibazo kwari kugira ngo ndabahonjiriye aho kwari kubahonje ndabagabire nagumye ndabinginga nagumye none bakome barushe guhere barushe guhere abagabo ndabaha amabidobido n'amasabo n'atatatatu baca bahagarara ngaho iruhande muhava mwishura nuko kanzo kiradiyo hajya abagabo abagabo amabido oya bagusanga bagusangaho bagusangaho genda mutora amabidobido n'isabune zitatu zitatu abakenyezi utabahaye abakenyezi bagumaho genda waguhe igitenge n'amasabo n'atatu genda baguhe igitenge genda nawe baguhe igitenge n'amasabo n'atatu muca muguma hariya barushe nguhere turega ku mutumba wa mutambara barushe nguhere mwatunganirije na radio isanganiro n'umuryango utabara imbabare mu Burundi hmm. abandi bane batandatu oh, bane bane ah, bane bane abandi bane wewe mufasoni w'imfunguruzo ngaha nawe mufasoni uriya kwanza uriya wewe w'amarori jayo abashinga ntahe wewe ngofero wewe wewe turabe nawe musore sawa bane barakwiye baza urindire abandi hanyuma la lilo la le lo lo je nitwa nduwimana christophe mba kuri mutambara aha ukurikira e, mujena nishura ku izira rya deni mujena nyongera nyongera inge gato eh nyongera nyongera bandi babiri bandi babiri umugabo n'umukenyezi mufasoni wewe mufasoni wewe umugabo nawe uriya umunzani uyu umunzani ingo base wowe ingo wewe umunzani ingo abagabo we mugabo tonda aha ahajya Christophe namwanditse nawe witwa nde nitwa Adeline yo mukiza nkava ku mutumba Adeline yes Mm-hmm. nimubona sipiriye nkaba mu gatete zone gatete umutumba ni baba mwana nanjye nitwa nkunzimana materida mba ngaha muri mujimwema ya mbere aha jewe nitwa ciza jamira nkaba mamujimwera wa mbere aha jewe nitwa mayines peruda nkaba ngaha ku mutambara bidondoye neza cyane ikibazo gikurikira umviriza ikibazo baba bazi ikibazo vuga ibyiza bitatu byo gutandukanya imbyaro mwababyeyi ntibyavugiwe ngaha ntibyavugiwe ngaha kumugara ibyiza bitatu byo gutandukanya imbyaro icya mbere mhm. bituma umwana agira amagara meza mhm. icya kabiri bigatuma mu rugo haba ubuzima bwiza icya gatatu bigatuma ababyeyi bagirana nabo nyine amagara meza gukurikira ibyiza bitatu byo gutandukanya ibyaro icya mbere ubwa mbere biratuma umwana kubona amagara meza cyane icya mbere ubwa kabiri bigatuma n'umubyeyi agira amagara meza cyane icya kabiri icya gatatu ubugira gatatu bigatuma atangiraneza ibaho mu muryango ata atangiraneza ibaho mu muryango gukurikira ubwa mbere icyiza cyo gutandukanya ibyaro ubwa mbere umwana abaho mu magara meza mu gihe ikigira kabiri ikigira kabiri ubwa mbere umwana abaho mu magara meza ubwira kabiri umwana agira agira agira ubwiza mu bihe by'amatongo aca yaguka aca yagukirwa ubugira gatatu ubugira gatatu umubyeyi nawe nyine um, umubyeyi aca abaho neza mu gihe aba urakoze ukurikira umubyeyi aha gutandukana imbyaro bifasha neza abana neza mu muryango iyo babyara nk'abana bakeya bararyoha kugaburira kubambika nk'impuzu kubasomesha mu ishuri ntibiguhangayisha iyo ni iya mbere iya kabiri iya kabiri bagira umubano mwiza mu muryango no kuronka nk'amaparasera ntibaguhangayishe uwa gatatu iya gatatu icyiza cya gatatu icyiza cya gatatu ni kimwe navuga ntibaguhangayisha wagisubiyemo rero ukurikira ubwa mbere umwana aratuma akagira amagara meza ubwa kabiri mu muryango agatuma akagira amagara meza ubwa gatatu umwana agakura mu muryango bakamurikana ubuzima bwiza ingene zo bakunze bamukurikirana kubera ababyaye ku wa nyuma icya mbere umwana akura afise amagara meza icya kabiri umwana umubyeyi nawe nyine akagira amagara meza icya gatatu icya gatatu no mu muryango akaba atangorane zihari warakoze mana wowe waremye bano bantu warakoze mana wowe waremye bano bantu umve ngo bose barataje hataha bamwe abandi barasigara eh, niko bimeze niko bimeze none kamuciye inama wagize uti nagize nti vuga eh. eh. uburyo butatu ibyiza bitatu byo gutandukanya imbyaro icya mbere umwana agira amagara meza ibyo twese turabizi sibyo icya kabiri umubyeyi akagira amagara meza muganga yakivugiye ngaho icya gatatu ubutunzi bw'umuryango buriyongera mu muryango ntasandyano ziba zikihari none ga yemwe ntararaba muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe abishuri ibibazo mu ntozi yuko atavuze ibyo bintu bitatu n'abaravamwo ndaramusoma ngaha maze araba mu gitabo cy'ibyahishuri wabishura ibibazo asanga yose ugarana abantu batatu christophe uguma ngaho na adere na peruda abandi bose bayi nagasanga cyane rugero we mugiye tutabaze rugero we bayi bayi barabegiza barushe guhere barushe guhere indobo ndobo n'amasabune abiri atatu atatu mwebwe babiri indobo ndobo n'amasabane atandatu eh, muce mugenda hajya muhava muhiganirwa iradiyo eh, baje ejo nzosanga bazi tonanye ku itanganyika hashasa agazima batanguye none wagira ngo eh. hari ikindi aha mufaso tora igitengo ucufuka uyu mwana tora igitengo ufuka umwana n'amasabune atatu gume hajya aha ugomba cishemo cishemo nakagenegene wakagenegene wakagenegene akaririmba akavino wakagenegene ingo witwa nde shimira imana rehoniya yego dishare abamvuka kumutambara ku munwa ku munwa rehoni ndagoma ndiriba karirimba eh jako kavuga uku eh. kwinjira mu ijuru sinzobe kwinjira mu ijuru suburebure kwinjira mu ijuru sagahogo ah, ah, ah. Kura chukose se by'imanishaka Kuinjira we kwinjira mu ijuru Kuinjira mwijuru Subure ijuru Kuinjira mwijuru Saga wago Kura chukose kurakikoze by'imana ishyaka aleluya aleluya barushe nguhere radio isanganiro n'umuryango utabara imbabare kuko mu Burundi Croix Rouge barushe nguhere ni mu mugambi mu mugambi wo kwigisha abanyagihugu ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza hamwe no kwikingira umugara wa sida cyunzanira amasabune ane ngaha nazo eh wereho niya wowe usigara ngaho hava wishura ikibazo amasabune ane kuyo kandi ico kibazo muganga yakivugiye ngaha inyishu muganga yakivugiye ngaha ujya ujya wa telefone eh naho ga telefone eh, mukobwa wowe Eh nawe wewe wagacupa. Ni bangahe? Eh nakwe bagiye mukanya. Wagize benshi. Nogomba kwishura. Rindira wewe. Oya wagize benshi. Rindira. Ni benshi oya wewe rindira. Eh eh eh eh eh nzane umukenyezi umwe bateza kungana mwitorere mwitorere wowe nyene uwo mukenyezi namwizaniye mwera ndabacometse ikibazo cyamva inyuma ndakabura indwara jewe nitwa ndayiragije venusito nkaba mbanga nyine ku mutumba wa mutambara urakoze bwana venusito nitwa niyoko fideli mbanga nyine ku mutambara urakoze fideli nitwa nezeru vasimeo mbaha nyine ku mutambara simeo urakoze nitwa ndiwamungu matiyasi nkaba ngaha mu kigwati cya mbere matiyasi urakoze nitwa nizigimana perusi nkaba ngamwiga igwate cya mbere cy'amahoro urakoze perusi nzoshimira imana rehoniya nkaba mvuga ngaha kumutambara muri mu gihumbi urakoze cyane nitwa nyanduwe eresitine nkaba nganye no kumutambara eresitine urakoze nitwa nihora imbere arine nkaba mva ngaha kumutambara arine nihora imbere urakoze cyane ikibazo barakoze cyane muganga uwadusiguriye ngaha yatubwiye ko hariho uburyo bw'utandukanya imbyaro urushinge aravuga akanyuzi aravuga udukingirizo kububatse aravuga utugegene aravuga no ushobora kwifungisha haba ku mukenyezi cyangwa ku mugabo none muri ubu buryo bwose hariho n'ibinini sibyo n'ibinini birimo none none muri ubu buryo bwose yatubwiye hano n'ubuhe buryo rero bubereye bwo gutandukanya ibyaha buryo eh? bwo kurondeka bubereye n'ubuhe vuga muhe muhe muhe eh, burya buryo bwose yavuze burabereye mugabo wihitiramwo bumwe uhitamwo ukurikira uburyo bwose yavuze burabereye bihabwa n'umuganga aho ugiye kwivuza twagiye ukurikira burya buryo bwose burabereye uburyo bwose burabereye uciye kwa muganga uburyo bwose burabereye igihe umuganga wumviye impanuro aguhaye aha uburyo bwose burabereye ah, eh, inga twumve inga twumve inga twumve twumve yabandanye rewuni eh? uburyo bwose burabereye ugiye kwa muganga ukoresheje akazi akubwiye uburyo bwose burabereye wumviza zijya impanuro umuganga yaguhaye uburyo bwose burabereye wumvira igimanuro muganga yaguhaye mambo sawa sawa mambo sawa sawa tukiwa hapa mutabara mambo sawa sawa mambo sawa sawa mambo sawa sawa uburyo bwose uburyo bwose yavuga ngaha bwose sibyo Mm. mugabo hari ikintu yaciye ashyira ndaguhaye ijambo umujene urakoze cyane iyi yari umuntu wese ahitamo uburyo yifuza yisunzuwe kahise kiwe nuko amagara we yifashe n'abajejwe amagara y'abantu bafasha guhitamo uburyo bubereye none yego wihweje mu gitabo cy'ibyahishura wishyura mm. umbonera gute banshoboye boshye bashoboye boshe bose kweri boshe boshe boshe yeri boshe boshe bashiginyuye boshe bashiginyuye barushe guhere barushe guhere abagabo bose bahe ibidobido uwa mbere agahita wari ibido n'amasabune atatu banguka banguka baguha ibido na n'amasabune atatu cyo hajya mu bandi banguka na wewe <laughs> n'amasabune atatu atatu abo bandi nabo abo bakenyezi bose akadobodobo n'amasabune atatu eee eh, muguma ngaho muraza kwiganirwa radiyo barashenguhere baturwa umutumba wa mutambara muri komine rumonge intara ya rumonge barushenguhere n'umuryango utabara imbabare mu burundi croix rouge ikiganiro gishimikiye ku irondoka rijanye n'amagara meza turabandanya eh, mwebwe babiri ngo banza muze mwebwe babiri abagabo abagabo ubu naho n'abagabo wewe wewe wewe wewe kuva kera wewe oye abagabo ubu n'abagabo hanyuma rendera rendere hanyuma rendere hanyuma bidondore ni inyishu zitatu sawa umbwira iya mbere ya kabiri ya gatatu twagiye iya mbere n'igihe umukenyezi agendana umugera wasi idashobora kwanduza umwana wiwe inyishu ya mbere iya mbere ni mu gihe aba atakurikije impanuro muganga amuhaye iya kabiri iya kabiri ni mu gihe agiye kubyara baba umwana aba atamugiriye sezariyene iya gatatu iya gatatu ni mu gihe baba bakoresheje nk'ibikoresho umubyeyi yanduye agacanduza umwana urakoze uwukurikira icya mbere mufatire kugira ngo avuge n'igihe hari umukenyezi agenda n'umugera wa sida bwa mbere ashobora kwanduza umwana wiwe inyishu ya mbere ya mbere inyishu ya mbere ni uko agiye kwibaruka kwa muganga ata aha ya kabiri ya kabiri ya kabiri ni uko umukenyezi agiye kwibaruka kwa muganga iya gatatu iya gatatu uwukurikira <laughs> uwukurikira zewe nkurikira impanuro kuba mba ndwaye mfise inda numva umuntu ngaha iya mbere n'iryari umukenyezi agendana umugera wa sida ashobora kwanduza umwana wiwe ubwa mbere ubwa mbere ufise um, umugera wa sida abyara umwana akomeye ikigira kabiri nacyo akumvira impanuro muganga amuhaye ugira gatatu ubugira gatatu agakurikira intuzeye urakoze urakoze mvireho mvireho mvireho mvireho mvireho mvireho mvireho mvireho wowe mfasi ngo ngawe twazindukanya oya so nuyo jya unyuma nawe ngo nawe ngo ntacyo eh, aba we niwe nanahamagaye n'abafasoni gusa zano zanuyo abagabo twabahevye aha witwa nde nifasha jennifer nkaba mba ku mutambaro uwukorekera niyo nizigiye apoloni nkaba ndi mu kigwati cya mbere cy'amahoro uwukorekera nditwa bukuru sofiya nkaba mba ngaha ku mutambara wa mbere nitwa ntakirutimana gloria nkaba mba ngaha ku mutambara rererererere nijyara umukenyezi agenda n'umugera wa sida ashobora <clears throat> kwanduza umwana wiwe inyishu ya mbere agifite inda inyishu ya kabiri akibyara inyishu ya gatatu yonsa umwana uwukurikira agifite inda ariko arabyara ariko aronsa umwana akifise inda ariko arabyara ariko aronsa umwana ashobora kwanduza umwana afise inda mu gihe atagiye kwa muganga agashobora kwanduza umwana mu gihe ari kwibaruka agashobora kwanduza umwana mu gihe ariko aramwose atagiye kwa muganga Tantalilola, tantalilola, lo, tantalilola, le, lola. <laughs> barushe nguhere ndavya mu gitabo ni ukuvuga rero yuko n'iryari umukenyezi agenda n'umugera wa sidashobora kwanduza umwana wiwe inyisu ya mbere akiri mu mbanyi aciye bungenze ariko aribaruka iyo niyo kabiri ya gatatu mu gihe cyo umwana barabe bose bagitoye barakabura indwara sawa uyu kwazi ubu wenda beramviramwo barafuka eh, umwana abandi urashaka kubaha amadobo barushe guhere ku mutambara isanganiro n'umuryango utabara imbabare eh aha Sofia anare ah, tubandanye wakagendegene tubandanye eh ingo ingo ingo ingo ingo ingo womwana ingo womwana msawu eh eh wakagendegene aha nditwa kabara Janet uh -huh. yego mwagize neza muraza muraza muraza mwagize neza muraza muraza murakaza neza muraza muraza muraza mwagize neza muraza muraza murakaza oh, mwagize neza muraza muraza muraza mwagize neza muraza muraza murakaza mwagize neza muraza muraza muradza mwakizenedza muradza muradza murakadza mwakizenedza muradza anakomutamara mwakizenedza muradza muradza murakadza mwakizenedza muradza muradza mwagizanetsa murasa murasa murakaza sawa sawa we ndiye mume ra masavuna na chaguma nga hayi cheo kivatso e hakarara ngaho mwagizanetsa murasa e e haya ya ya ya ya ya ya ya ya ya muthangu ngo ngaho nyishurire we eh, we ngo ngaho nyishurire turabe ngo na iyo turabiyo ingona abasore yo eh, subiye kuzana abafasoni gusa umusore umusore ingo nagomba wari umusore bidondore nitwa manirambona janvye janvye eh, vuga cyane ni janvye eh, eh manirambona sawa ukurikira neza niyo nkuru cyuye batazira cyagu we cagu ncanandi ko nyene cyagu nditwa kabura janete janete ntakumutambara yego dijana nditwa bukuru anose atamba kumutambara yego shanose nitwa niyo muremyi dansira nkaba kumutambara dansira eh sawa yego yego yego yego yego ku bakobwa nimutanga ikimenyetso kimwe kigaragaza mu ntango cyangwa dukuramo abagabo Kora abakobwa <laughs> badanya cyerekana ko bashobora kurunduka aha kibazo ubwisubiremo ku bakobwa nimwerekana ikimenyetso kimwe kigaragaza mu ntango cyerekana ko bashobora kurondoka twagiye eh, umukobwa cyangwa umwigeme ashobora kurondoka mu gihe amaze kumenya kuboneka ikimenyetso uvuga icyo kimenyetso kujya mu butinyanga ukurikira umukobwa ashobora kubona icyo kimenyetso igihe agiye mu butinyanga umukobwa ashobora kuba ashobora kubyara mu gihe abonye ikimenyetso cyo kujya mu butinyanka umukobwa ashobora kubona abonye kujya mu butinyanka umukobwa ashobora kubona kubona ikimenyetso cyo kujya mu butinyanka avuze ngo ki avuze ngo kinasubiremo sinamwumvise umukobwa ashobora kubona ikimenyetso cyo kurondoka agiye mu butinyanka eee eh, eh, mama ntacyo nawe twohura ijya mbere cyewe nta ngorane nta butinyanka ndabona agaca agenda bigaca binumana nwa nwe si byo none ga mm-hmm. ubuti nyanka <laughs> muntu uzi yuko utavuze ubutinyanka mviraho uyu muntu azi ko atavuze ubutinyanga muntu utavuze ubutinyanga mbiramwo sabwe sabwe maze yugura igitabo cy'ibyahishurira abishura ibibazo asanga bose babishoboye <laughs> barabigiza barushe guhere barushe guhere barabegeza barabegeza barabegeza uyu ntawe nzi eh ntawuzi uyu ntawenze sivyo bamumpere kajya gatenge mm wamuhaye n'amasabuni atatu Haleluya nitunezerwe <laughs> eh, mutamarani nziza bamerizo bidobido n'amasabuni atatu atatu aba bagabo aba bagabo kwanza bidobido n'amasabuni bidobido n'amasabuni atatu atatu abagabo chan chan chan chan chan abakenyezi Dansira na Nonsiata oya ni eh indobo eh, ndobo n'amasabune atatu yahaciye no kubigerekako eh indobo ndobo n'amasabune atatu muje muje n'abadusigaranye indobo eh, zibiri n'ibidumu bibiri eh sawa abanyeshuri bane bambaye ni forome zo muri fondamana sobera inyuma oya inyuma ya bose mpera kuri uyu ngomba abahungu babiri n'abakobwa babiri guma hosha wewe abanyeshure imana yagufashije oya imana yagufashije shyira kwiga uwo mwambaro wera wirabura nk'igikona wa musore aha bidondori aba banyesuri genda isure ku isure bidondore eh, eh uyo mwana uyo mwana uyo mwana akazina kanje nitwa twageze Darius nkamvuka imata Darius aha uyo nawe akazina kanje nkamanyi nitwa Shimimana Didier Florien Didier uyo nawe Nanje nitwa Ndayishimiye Esperance nkabamanga ku mutamba Esperance akazina kanjye nitwa bikorimana bernice nkaba ngaha nyine ku mutamba bernice bikorimana yo kumutambara aha vuga inkurikizi zibiri zishobora gushyikira umwigeme yakoroye inda vuga inkurikizi nakosabye zibiri zishobora gushyikira umwigeme yakoroye inda aha ubwa mbere ategerezwa gupfa ubwa kabiri arashobora kutabyara mu gihe agiye kubaka ukurikira iya mbere ashobora gupfa iya uhuh. kabiri ashobora kutabyara mu gihe agiye kwibarura ubwa mbere ashobora gupfa ubwa kabiri agashobora gupfa ubwa kabiri agashobora yayikwiye agavanayo n'igitereko nazo asubira kubyara ubwa mbere ashobora gupfa ubwa kabiri mu gihe agiye kwa muganga igihe yayikoroye bashoboye guterura igiteko ahagitura bigatuma atibaruka ah, barabe barabe byiza inyishu nizi inye vuga inkurikizi zibiri zishobora gushikira umwigeme yakoroye inda arashobora gupfa arapfa arashobora kugumba cyangwa kuva amaraso menshi arashobora kugumba hasi ibyo mm. niyo mpamvu bavuga ngo igitero ko kubera aba yononeka ashobora kononekara mu bihimba bituma adasubira kubyara kubyara ikononekana ntazasubire kubyara ntasubire kubona iyo misore idumudumu n'amasabune atatu izo nkumi indobo n'amasabune atatu ah, atatu mubandanye mugira isuku mubandanye ah. mugira isuku umviriza rero butiga burageze butiga burageze inge gato umuntu azigiha umuntu azigiha yego umuntu azi kuvuga igiha ingo uhweza ugamba igiha Uridi we mawe we mwemwe mulimo eh, tulimo amagambo ni nte eh ni sawa gusaba hari mwemwe eh e, eh, mwakoze kuza kutuzenzerera twebwe e. turashimya cyane mhm. cyane cyane nyene ndiko e, ndiko ntegeza mbona umenga uvuye ku kilimo ni vye eh ndari kuyebura imyumbati yayimuhira eh yabonetse ho eh yiriho eh muhira imyumbati yiriho ndari kuyebura mm. eh atari imyumbati hene amarumpu amatoki eh aho basi bagamba amatoki eh. bagamba igitoki eh. eh. niko bagamba yene ariho amatoki nkangaha mu burundi ni makeri hmm. imanyovu hene yariho hmm. tugiye imanyovu duhota tubona amatoki menshi hmm. tukayabona kugamba igihe wahoze ubirya iriya inkambo kaye jenda umurundira kini ndarabanye oh. nabahaye bahweza bareshaga eh. Eh, amagambo yari ameze yaratananye hene ni gato gatoye eh. amagambo kuko muha muyaga n'umuha uragamba igiha yene ukagihimura umwe wese akagamba ati kweri uya n'umuha ngomba ndababaze namwe ntityaduhaye tugambana na mwemwe mwomenya yuko agenda umurundi cyangwa ndi umuha eka wala wala <laughs> <laughs> Eh. reka ndababwire ikinsohoranye nkaha eh. ndi kurondera kanje eh. kari kagomba kagende ku ishuri ndakarondeye waronze urakena ndakena jama none ngavye aba bantu amagambo yabo yaryoshe kitwa nde kitwa ka joktani ye joktani wali uri hehe bariko bakuronda joktani oya mwongera izindi kaya masabuni ndi nayo na uri nayo kano nuko amabido yaheze kuko amabido fye yaheze kera fye amasabuni ndinayo menshi ndabiyakhandika amasabuni ndinayo emuhali wewe ijana ntija nka mulindi nangwa nahali ntyo basi ariko muranyi vyigiha canje mutambara oye mutambara oye aha murakoze cyane <laughs> umviriza rero ubushimwe murabona yuko afyeye umviriza rero ubu unye dusigaranye iradiyo iyo radiyo nayo batangura kuyihiganirwa n'abafise ubushimwe hanyuma kubera um, kubahamagara kubatondekesha tubatondekesha kujya mwagiye murishura ibibazo kujya mwagiye murakurikirana sivyo aha ncambera ku muntu wa mbere ni masumbuko ngwa hano masumbuko tondaha tondaha n'agashimwe kawe tondaha aha havuye masumbuko shaka urabe hariya raba hariya havuye masumbuko caza Leonidas ha Adija kurikira Donavina kulikira aha njanja kwa Christophe Christophe ngo aho aho aho Christophe Tondaho eh, Adere ingo Peruda ingo he Peruda Venus Twaha Fideri Fideri ha Fideri Simioni Matiasi matiasi perusi tondaha peru tondaha perusi hanyuma leonia hanyuma vestine hanyuma aline hanyuma aline ngaho hanyuma jennifer hari inyuma nyuma ya masumbuko jennifer jennifer ari hehe nyuma ya masumbuko jennifer nyuma ya masumbuko apoloni acakurikira sofia sofia kulikira hari inyuma e, eh, aho ninde igera ho sofia niwagezeho gororia gororia haji nyuma gororia janvye ja, ja, nigeze kuri janvye chagu janete anosiata na dansira abanyeshuri baca bakurikirana dariusi ah, ah, nta kintu dariusi didier esperance bernice umva rero shengero ry'imana abakiristu batagatifu miyo radio di umva rero ubwo twabatondekesheje kuko urumva ntitwahamagara we na cyangwa twaba turwo turakobara akabonero sibyo aha rero ni bimwe by'imana umwe wese n'imana yiwe bimwe bamwe barakora avuga ngo ni ibi bose bagasubiramo bya bindi shawuriyenu masumbuka gitoye tuca dutaha kimunaniye aca ahagurukana aca yigira nawe nawe nawe mwese mutoza kibananiye tuca dutora muri mwebwe si sibyo murahora urahora mama murahora muhore mm. eh mama eh. eh, baje bita abadiyakoni ngo nabamanya amashengero ngo twebwe turabapagani isengere isengere isengere eh mama nabadiyakoni n'abajenama mudiyakoni wasizwemo amavuta ishengero rikoranye ubike ku biganza dawe twese uri mu waremye mm. abantu beza mm. nk'abo kumutambara ukabaha ubwenge batore kino kibazo amen Amen. Oui, <laughs> oui, oui, oui, oui. Cya gitabo cy'ibyabo ntari cyo mubona mfise n'ikaramu hinge niyegereza. Aha, umva ko umva muri nyuma. Muke munuma. Maze ariko yugurura urupapuro ngo ababaze ikibazo ibitima ngo nkwa. barushe nguhere ikibazo cya nyuma mu gihe atangorane zibonekeje abandi umviriza abasha mu gihe atangorane zoba zibonekeje zoba zibangamiye amagara y'umubyeyi n'umwana kiri mu mbanyi umubyeyi yopimisha imbanyi n'imiburiburi inshuro zingahe inshuro zingahe oya oya shire hasi shire hasi ni ku murongo inshuro zingahe inshuro zine inshuro zingahe inshuro zine ikibazo aragitoye witwa nde witwa nde nitwa masimbo kwa tanazi wiyumviye gute yuko ari inshuro zine kuri umugabo ubwa mbere niyumviye neza kandi nkabashimira cyane umuryango wa kuruwaruje kuba washoboye kugendera ngaha ufatikanije eh, n'iradiyo isanganiro urakoze cyane ni atanazi mazumbuko ni watahikanye iradiyo reka dukengurukire umuryango utabara imbabare kuri aruje mu burundi dukengurukire abari mu buhinga bw'ibyuma ni serafina kizimana na kimana francois nkengurukire umudiyakoni ernest pablo bagiwabo hamwe na nje vyarimana abanyamutambara bayi murakoze cyane cari gikino barushe nguhere utegurirwa na radio isanganiro barushe nguhere barushe nguhere